55. pitanje Muslim prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Onaj ko u islam uvede lijepu bidu, novotariju, običaj, sunnetul hasene, imaće nagradu i svi oni koji to budu slijedili. Može li nam šejh prokomentarisati šta znači ovaj hadis Allah vas nagradio? A, bismillahirrahmanirrahim, ovaj lijep sunnet, hadis kaže lijep sunnet, nije rekao lijep bidat. I mi ćemo razumjeti lijep sunat kada vam objasnit, ili vas objasnit, ne znam, jel vam ili vas ne znam, da vas objasnit hadis. Hadis je počeo kada je poslanik sa sanem rik vidio neki ljudi ko su siromažni. Pa odma on učio govor za ashabi i počeo podicat za sadaka, da učini sadaka. Koliko bio u njevu stanje teško, pa kaže, haj ljudi, učini sada, kaže, šta ja znam. Pa došao jedan čovjek, ima on njegov e, ruka, nosi sadaka. A bio taj čovjek razlog da puno ljudi iza njega doći sa sadakom. Čim su njega vidjeli? Pa sam sam salam, kada je vidio, rekao, e, koji učini sunnet Hasana, lijep sunnet, ima nagrada, a ima ista nagrada ljudi ko su njega slijedili, razumijem, ko su iza njega ima koliko nagrada, ima on ima sve nagrada, razumite. A, na, znači, e, a ne znači da oni nemaju, neće imati nagrada, oni isto imaju nagrada, ali on koji bio razlog ima svoje nagrada, a ostal nagrada. Pa znači ovaj hadis lijep sunnet, čovjek koji bio razlog da ostal ljudi učini taj sunnet. Dali, lijep sunnet isto čovjek koji proživio neki sunnet koji već zaboravljena. Pa taj čovjek poču da učini taj sunnet, pa ostali ljudi su... Učini ili mnogo ljudi su slijedili njega i bio on razlog da puno ljudi ko su učili ovo sunnet, pa on ima isti velika nagrada. Pa ima neke problematika oko riječ Bida Hasana, lijepe novotarije. Došla od riječi Omara radijallahu anhu, kada je bilaži Buharije, kada je rekao, kada vidi muslimane klanju taravija namaz, sve, rekao, divan je, divna je novotarija. E šta se desilo tada? Prvo ja ću objasniti za vas čas, znači, a, divna novetarija, to je pitanje ne šarijanski, nego pitanje jezički. Jezički, ne šarijanski, jer bidat je zabluda. Novotarija je zabluda, tako je hadis. Pa ako hadis kaže to je zabluda, nisim reći da to je dobra. Ali šta je rekao Omer? Rekao pitanje jezik. Pa šta se desilo? U doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u Ramazan mjesec, poslanak poslanik Salasalam klanjao kao imam i klanjao taravija sa muslimanima nekoliko dana, pa na, ne, par dana i, i ne nastavio dalje. Pa oni se boji da budi kao farzini, jer klanjao, ako klanjao svaki dan, razumijete, oni kaže tako, ja se boju da budi kao farzina vas, da obavezno vas, pa zbog toga nije nastavio dalje. Pa kada bila doba Omara de Lanu, on je zvao Ubej ibn Kab, jer ih našu musliman, uh, ili klanio sam, ili neke grupacije tako klanio zajedno, pa oni skupio sve muslimani i klanio iza obeji Ibn Kabe kao imam, pa kada vidio tako izgled lijep, rekao, divna je bidat. Ne znači da to je nešto dobar, e, da, da je bidat je dobar, ali to je čin dobar. A to je čin je učinio poslanika sa vasalem, znači ima osnov u šarijatu. Ali bidat nema osnov na šarijat koji, koji, koji, koji odnosu zabluda, pa nismo joj reći da neki koji izmislio nešto, u islamu da kažu divan i bidat. Ne, jer propisan je ima od toga principu u islamu. Nema. To je nešto novotarije, novo. Pa prema tome, nismim reći za novotarije to je divno. Allah najbolj znao.